بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا أبني الله يكيه yanzu da muke magana daren laraba ne daren daidai da uku ga watan ainihin rabi'u nisani hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam na da shekara 1426 daidai da goma ga watan ainihin mai shekara ta 2005 muna karatun littafin ar ta Al'imamu Ibnu ibn abi zaidin al Allah madaukakin sarki ya gafarta mishi idan ba manta ba muna karkashin fakara ta goma inda yace alal arshi stawa wa alal mulki stawa ajiya na yi kuskure na ce fakara ta bakwai abin da yasa saboda alaka fakara ta bakwai din da fakara ta goma fakara ta bakwai tana cewa ne wa annahu fawqa arshihil majidi bi zatihi wa huwa fi kulli makanin bi ilmihi a wannan fakara ta goma kuma yace alal arshi istawa a bisa al'arshi Allah madaukakin sarki ya daidaita ma'ana Allah ya daidaitu a saman al'arshi wa alal mulki tawa amma kuma yana can saman al'arshi ya tattaro dukkan mulki nashi ne na kawo mana ayoyin alqur'ani da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama abin da ya rage daga cikin alkawuran da ne shine kaɗan daga ainihin wato maganganun manyan malamai waɗanda na fara su a baya a yanzu ainihin zan ƙarasa insha Allahu ta'ala tare da cewa ya kai ahlus sunna ka sani da cewa duk waɗannan dalilai muna karantar da kai addinin da annabinka ya bakka a kan shi muna karantar da kai aƙidar almajiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama da almajiransu da almajiran almajiransu sahabbai da tabi'ai da atba'u tabi'ina aƙidar yan mazan jiya amma abin da muke nuna maka duk abubuwan da muke faɗi ɗin nan gaba ɗaya yan bid'a sun kafirce mishi ba su yarda da ko ɗaya ba don kar ka ɓata wa kanka rayuwa ka je kana mukabala da ɗan bid'a Allah a sama yake ko ba a sama yake ba babu wani dalili da ɗan bid'a zai gamsu da shi waɗannan ayoyi waɗannan hadisai duk malaman bid'a sun san da su ba ba san da su ba amma dukkansu sun ce ne wajibi ne a murɗe ma'anarsu in ba a murɗe ma'anarsu ba ta'awili kenan a yi su shine a ajiye su gefe guda a ce waɗannan ayoyi da hadisai suna da rikici abin da ya fi zaman lafiya shine kawai menene muke ganin kwakwalwarmu za ta tuna mana dangane da zatin Allah maɗaukakin sarki idan kwakwalwarmu ta ba mu cewa mu ce Allah yana ko'ina da zatin shi sai mu ce wannan ya fi mana natsuwa fiye da ƙur'ani da ya ce arrahmanu rahmanu alal arshistawa wannan ya fi mana natsuwa fiye da alkur'ani da ya ce amintu man fi sama wannan ya fi mana natsuwa fiye da hadisan manzon Allah da suka nuna cewa Allah a sama yake wannan shine addinin dan bid'a da a ce ahli sunna za su gane haka wallahi da sun hutan maransu da sun daina wata muƙabala da yan bid'a domin dan bid'a ba wai bai san waɗannan ayoyin bane ba wai bai san hadisan bane amma ya riga ya yanke wa kanshi shawara kamar yadda kai ka yanke wa kanka shawara cewa abin duk da Alkur'ani ya zo da shi da hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shine abin bi a gare ka shi kuma dan bid'a ya riga yanke ma kan shawara cewa abin da aka tarbiyance shi a kai dangane da aƙidar shehunnan shi ita zai bi duk wata aya duk wani hadisi in ya zo sai ce a ai shehunnan mu sun san da ayoyin nan da hadisan nan amma suka ce suna da rikici don haka suka gina mu akan abin da suke gani daidai ma'ana aya da hadisai suna da rikici amma tunanin kwakwalen shehunan su bai da rikici don haka sun gamsu da wannan to me zaka gaya wannan fa ma za ba'da al-haqqi illa dalal sai sa ahlus sunna ku gane wannan hikimar mukabala da kuke da yan bid'a ba ta da wani amfani kuna bata kanku lokaci ne kawai ku je ku ci gaba da karantar da mutane alqur'ani da sunna duk wata shubha da za a sa ku yi ƙoƙarin bayyana wa mutane waɗannan mutane ga irin idda suka dosa ku kuma ga idda kuka dosa shi yasa a cikin da'awa ake son a yi tahdidi a ƙayyade manufa ina aka dosa daga ina aka taso a ina ake a yanzu ina za a dosa idan aka yi haka shi kenan an zauna lafiya yanzu duk wanda ya san da'awar mu a Najeriya ba abin da muka ɓoye maka mun ce maka muna bin manhajin salaf ne a wajen aqida da ibada da mu'amala shikenan an zauna lafiya duk abin da ga mun yi abin da zaka tambaya kawai ko wannan abin ya dace da tafarkin salaf sai mu ce maka eh ga alqur'ani ga hadisi daga cikin salaf kuma ga waɗanda suka yi irin wannan fassara shikenan ba mu zalunce ka ba amma izala aka to aka ce izalatul bid'ati wa iqamatus sunna ƙarshe sai aka zo 1983 sai aka ce amma fa malikiya za a kayyado a kai to daga nan sai aka rugurguza sunan ƙungiyar gaba ɗaya shi aka to aka ce gwagwarmaya za a yi shari'a shari'a sai ta ƙare zuwa ga shi'a ɗariƙa aka zo aka ce za a bi hanyoyin salihai ne bayan Allah na gari sai aka zo aka ƙare baki ɗaya sai aka kafir cewa alƙur'ani aka kafir cewa hadisi shi yasa wajibi ne a yi tahadidi kuma an yi tahadidi a bi abin da aka haddade ɗin ma'ana daga zariya muka kintsa motoci muka ce za mu tafi zamfara amma da muka fita daga zariya madadin mu hanyar samaru sai kuma muka yi hanyar kaduna ina ganin cewa tun daga cikin motar da aka shirya tafiyar rikici zai faru ko ba zai faru ba saboda an kayyada manufa amma wajen zartarwa an zo an saba wannan shine ya rugurguza ƙungiyoyin najeriya baki ɗaya saboda munafunci a wajen da'awa ku fito ku gaya wa mutane kar ku yaudare su ku ce shari'a shari'a sai sun taho sai ku juye ku zama shi a waɗannan su tawaye waɗannan su balle waɗannan su bal ku fito ku ce ga idda muka dosa wanda zai je ya zo wanda ba zai je ba shi kenan. amma da yake taron tsintsiya ake nema sai aka yi ta rufawa aka yi ta rufawa aka yi ta rufawa aka yi ta rufawa har mutum ya zo yana rantsuwa a nan masallacin 1989 wani ya zo yana rantsuwa cewa ya rantse da Allah zazzaki malikiya yake bi na ce satubdi lakal ayyamu ma kunta jahilan yau da gobe za ta bayyana wai mai wai yana sallah yana sakin hannu na ce ai wannan mazhabin ja'afariya ne mazhabin hadawiya daga cikin shi'a mazahibu guda biyu su suka ce wanda ya runguma hannu a sallah sallar shi ta ɓaci hadawiya ka karanta cikin subul salam sharhin malam al-amir sanani sharhin bulugul maram hadawiya sun ce wanda ya runguma hannu a sallah ta eh, khumainiya a zamanance kenan a dadance kuma a da kenan ko shine me ja'fariya suka ce wanda ya ainihin runguma hannu a sallah sallah shi ta baci to amma wancan lokacin sai aka rufa aka ce malikiya yake bi da aka ga yana sakin hannu a sallah to yanzu da ta bayyana kuma shikenan sai za ku gaya wa mutane gaskiya don haka mu da muka fito karara ina kuka dosa ne sai muka ce mu mun doshi bin manhajin salaf ne abin da ya rage wa duk mai bin wannan manhajin a Najeriya shine ya kwantar da hankalin shi ya manta da zagi da sharri da kazafi da wulakanci da duk karerai da ake yi ya bayyana mutane me ake nufi da bin wannan tafarkin a cikin kwanciyar hankali a za mu aiki da alkur'ani da hadisai ne amma yadda sahabbai da tabi'ai suka yi me yasa ba za ku ɗauki fassarar malaman zamanin nan naku ba sai mu ce rikici ya yawa a wannan zamani a malaman ahalus sunan ka tattaro su kowa ya kama tashi balle malaman da ba ahalus sunan ba amma manhajin malaman salaf baki ɗayan shi ya tafi akan abu ɗaya ne yanzu wannan matsalar in ka ɗauke ta da duk wata matsalar aƙida kakaf malaman salaf sun yi ijima'i a kai to in ya zama a matsala aƙida an haɗu don Allah don an saba a matsalar wa ai da sauƙi ko to duk malaman salaf gaba ɗaya sahabbai da tabi'ai aƙidar su ɗaya ce kakaf karanta littafin sharhu itiqadi aqidati ahli sunnati wal jama'a ta Allah lika'i da kitabu shari'a na al'imamu abubakar al'ajurri da kitabu sunna na al'imamu abdullahi ɗan gidan imamu ahmad bin hanbali duk waɗannan littattafai ka karanta za ga jimillar aƙidar 'yan mazan jiya ce za ka ga an ce duk aƙidar su ɗaya baki ɗaya in karanta aqidatu tahawiyya duk wannan aqidar Abu Hanifa Maliku Shafi'i Hambali duk aqidar su ce dan haka babu saɓani to don haka don mu rage kanmu daga cikin hayaniya da rikici sai muka ce to mun ɗauki irin manhajinsu to ya rage maka da ka tsaya kana bala'i kai ne dan kungiyar izala kai ne dan kungiyar shi'a kai ne dan kungiyar dariqa kai ne dan kungiyar fitiyanu kai ne dan kungiyar kaza da sai ka tsaya ka fahimci menene ake cewa tukuna ma kaulu haula'i mecece maganar su wa ma aqidatuhum mecece aqidar su me suke nufi da suka ce kungiya suka kafa da suka ce duk inda ka je yau izala hankalinta ya tashi a Najeriya baki daya saboda mai wai an kafa kungiya salafiya A ina aka kafa kungiya abinda muke cewa duk wani dan ƙungiyar izala na Jos ne ko na Kaduna na Gabas ne ko na Yamma na asali ne ko reshe ne wanda aka la'anta ne ko wanda ya la'anta ne waɗannan kalmomi ne ba na raha ba haka suke jama'a kafa ƙungiya babu kyau ne idan kafa ƙungiya babu kyau don me kuka kafa idan kuma kafa ƙungiya da kyau to ku bar kowa ya kafa mana don me ba ka ji wani ya kafa ƙungiya hankalinka ya tashi kai kuma kana da ƙungiya in dai kafa ƙungiya babu kyau don me ka kafa in kuma da kyau don me kowa ba zai kafa ba to da hankalinsu ya tashi an kafa wata kungiya salafiya to waye shugabanta waye shugaban malamai waye dan malikin malamai waye shugaban kwamitin fatawa waye shugaban yan agaji wani irin uniform suke sawa duk waɗannan abubuwan ba na daga abubuwan da ake gane kungiya da su ba amma salafiyanci manhaji ne yanzu wannan aya kwaya ɗayan ka ajiye ta ar-rahmanu alal arshi stawa Allah mai rahama ya daidaitu a saman al'arshi sai al'ummar annabi Muhammadu sai suka kasu kashi biyu al'ummar annabi da ya karantar da su tun da ɗimi-ɗimi sahabbai da tabi'ai da atba'u tabi'i na waɗannan da ya ce khairun nasi karni sun mallazi ne lunahun sun mallazi ne waɗannan baki ɗaya sai suka ce mun yadda kamar yadda ayat ta ce ar-rahmanu alal arshi sawa Allah mai rahama ya daidaitu akan al'arshi to baki ɗayan aƙidar salaf kenan to khalaf da suka zo su kuma sai kowa ya tuno abin da ya dace da kwakwalwar shi sai ya faɗa wani sai ya ce arrahmanu alal arshi istawa Allah mai rahama ya daidaito akan al'arshi istawa sai ce istaula ba daidaituwa yi ba mamayo ta yayi ma'ana kamar an, an, kasa ne an zuba tsere ne aka sa wawa so tsakanin shi Allah da wani sai shi Allah istaula alaiha sai sauri sai wawashe ma'anar kalmar kenan don duk inda aka ce istaula kamar yadda na gaya muku jiya to akwai abokin tsere akan abin to shi Allah ya mamaye kenan to wannan kaɗan daga aƙidar khalaf kenan wasu kuma suka ce a ba istaula za a ce ba ma a ce al'arshu khalun ai al'arshin ma ba komai akan ta empty take ma wasu kuma suka ce a'a a ce ya daidaitu akan al'arshi din amma kuma yana nan ko ina da zafin shi to sai zama aƙida ta ainihin khalaf tana da yawa game da wannan ayar to yanzu in ka haɗa aƙidar salaf gefe guda gaba ɗayan su su sun haɗu tun daga kan annabi sallallahu alaihi wasallama har kan tabi'ai da atba'u tabi'ina su imam malik akidar su daya su kuma khalaf tun daga kan ainihin atba'u atba'i tabi'ina har zuwa yanzu kowa abin da ya ga dama sai fassara to da wannan rudanin ya yawa sai muka ce to abin da ya fi kyau bari mu ɗauko fassarar da annabi da sahabbai da tabi'ai da atba'u tabi'i na suka yi ta fi mana zaman lafiya mu gudanar da ayar kamar yadda Allah ya faɗe ta kamar yadda sahabbai suka fassara Allah ya daidaitu a saman al'arshi to Allah yana sama to daga nan sai mu ja baki mu shiru to wannan abin da muka yi ko mun ce mu salafiya ne ko ba mu ce mu salafiya ba ne aikinmu ya fassara mu salafiya ne kuma aikinmu ya fassara mu ba mu yadda da fassara da take-taken da khalaf suka ɗauka ba to yanzu in ka tsaya sai ka rinka mutane bayanai irin wannan idan aka zo a'a wane ya ce kaza wane ya ce kaza wane ya ce kaza a matsalar fikihu sai ya ce to yanzu cikin waɗannan da suka yi maganganun nan wane ne yake da nassi ma'ana wane ne yake da hujja karara ita ake kira nassi dan bahaushe saboda rashin fahimta in ya tashi duk ayar da aka ja sai ce an ja nafsi ya ce kaji nafsi haƙƙo ba kowace aya ce ko kowane hadisi ne yake zama nafsi ba abinda yake nufi nassi shine hujjar da ta zama karara salloli guda nawa ne a yini guda biyar sai ka kawo hadisi karara ya ce an farlanta salloli guda biyar a yini to yanzu wannan nassi ne akan wannan maganar da ka faɗa ka ce sallah biyar ce a yini aka ce dalili ka ce annabi ya ce salloli farillai guda biyar ne a yini amma an ka kawo cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce ku tsai da sallah ba baka kawo dalili akan salloli biyar ba cewa kai salloli guda biyar aka ce dalili sai ka ce annabi ya ce a tsai da sallah ta ce yanzu wannan hujjar da ka kawo hujja ce amma ba a nan ba ba nassi ce ba kun fahimci me ake kira nassi nassi shine ka kawo magana daga Allah ko daga annabin Allah sallallahu alaihi wa sallama wadda za ta goyi bayan maganar da ka faɗa cap da cap to sai a ce nassi kenan amma an ka kawo wadda za ta ainihin goyi bayan jimillar maganarka ba a kiran wannan nassi to sai a ce wane ya ce kaza haram wane ya ce makaruhi wane ya ce halal wane ya ce khilaful aula maganganu guda hudu to yanzu wa yake da nassi sai aka kawo wane da yace haramun ga nassi karara ya haramta wannan abu to shikenan tun da nassi ya haramta yanzu misali a nassin qur'ani babu idda aka ce giya haramun ce duk alaramman da ka yadda da shi je ka tambaye shi ba aka ce alhamru haramun duk qur'ani gaba daya amma hadisi da ya zo karara sai ce kullu muskirin khamrun wa kullu khamrin haramun yanzu aya alkur'ani ta yi nuni game da haramcin giya a wurare da dama musamman ayatul ma'ida amma ba ta fito karara ta ce giya haramun ba ce don haka ka zo ka ce giya haramun ce in ka jawo waccan aya ta suratul ma'ida wadda take magana ya ayyuhallazina amanu eh, ko إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون da ka faɗi cewa giya haramun ce to baka kawo nassi ba domin wannan nassin wannan ayar da ka kawo in ba malami masanin ilimin usulul fiqh ba ba zai iya cire haramci a ciki ba malami masanin usulul fiqh kan zai ce ga dalilai nan burjik a cikin ayar da ke nuna cewa giya haramun ce tunda aka ce fajtanibuhu la'allakum tuflihuna inna ma yuridu shaytanu an yuqi'a bainakum al'adawata wal baghdha fil khamr wal maisir wa kaza hal antum muntahuna duk waɗannan dalilai ne da ke nuna haramci amma a wurin malami kwararre na ilimin usulul fiqh amma yanzu aka ce to ana neman nassi akan kalmar da kace giya haramun ce kawo mana a ina aka ce haramun ne sai ka ce ga hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce giya haramun ce yana cikin bukhari da muslim da sunan abi dauda da musnadul imam ahmad sai ya ce to yanzu ka kawo nassi to in aka yi sabani in aka samu guda ya kawo nassi akan matsala sai mu ce to yanzu maganar bin wane ko bin wane ko bin wane bata taso ba yanzu bari mu bi maganar da take da nassi karara to yanzu in ka ɗauki wannan a ɓangaren fiqhu ko ka kira kanka salafi ko baka kira kanka ba ka yi ɗabi'a ta malaman salaf amma an aka kawo wannan nassin karara ta ce a'a muna nan ga abin da maliku ya ce tunda dai maliku ya ce halal to wannan nassi ba za mu yi aiki da shi ba domin maliku ya riga ya ganshi shi tunda ya ganshi ya kyale to mu ma mun kyale to yanzu kai ko ka kira kanka salaf ba ma salafi ba ƙarya kake sunan ka khalafi to sai ku tsaya ku bayyana mutane su gane me ake nufi da wannan bin tafarki ne don haka kana cikin kungiyar izala kana cikin kungiyar jama'atu kana cikin kungiyar fitiyanu kana cikin kowace irin kungiya ka iya zama salafi domin waɗannan kungiyoyi ne na siyasa siyasar addini asali ba kungiyoyi ne na ainihin bayyana aƙida ba jama'a mun gane wannan da kyau ko to idan ka ɗauki waɗannan ɗabi'un shikenan ka zama salafi idan kuma ka ɗauki akasinsu shikenan ka zama khalafi to in an wa mutane bayani yanzu mutane suna fahimtar to ina ake dosa da su kenan ina ake dosa da su kenan ma'ana ana kama hannun su ne ana ƙoƙarin haɗa su da aljilil awwal tawagar farko ta al'ummar musulunci sai ya zama kana rayuwa a wannan zamanin amma aƙidarka sallarka mu'amalarka komai naka yana ƙoƙarin dacewa da yadda waɗancan khairul quruni suka rayu shikenan ka zauna lafiya Allah maɗaukakin sarki ya taimake mu don haka na kawo mana maganar al'imamu abu hanifa maganar imamu abu hanifa da yake cewa mutumin duk da ya ce bai san inda ubangijin shi yake ba to wannan mutum ya zama kafiri a ce ni ban san inda Allah yake ba wai wannan mutum zai faɗi ne saboda wayau wai dan ya kauce shi ba salafi ba shi ba khalafi ba salaf ya ce Allah na sama khalafi ya ce Allah na ko ina sai ya samu na uku sai ya ce a to ni ban san da nake yake ba wai yayi wayau kenan waqaf to Abu Hanifa ya ce wannan kafiri ne haka magana waqaf game da Qur'ani qur'ani magana Allah ne salafu da salafiya suka ce qur'ani magana Allah ne khalafu da khalafiya suka ce qur'ani ba magana Allah ba ne fassarar magana Allah ne ina ma'anan maganar su shugaban kasa Obasanjo zai jawabi da turancin ya zo nationwide amma an ka kama radio Najeriya Kaduna sai ka ji wannan jawabin sai ka ji ana karanta shi da Hausa in ka kama rediyo Najeriya Ibadan wannan jawabin sai ka ji ana karanta shi da Yarabanci rediyo Najeriya Enugu sai ka ji wannan jawabin ana karanta shi da ainihin yamuranci waɗannan bayanan da ake karantawa mai karantawar yana karanta kamar shi ne obasanjan to a irin wannan halin sai a ce yanzu wannan ba maganar obasanja ba ce ma'anar maganar obasanja ce aka fassara to abinda yan bidi'a suke cewa wannan ƙur'ani ba magana Allah ba ce amma da Allah ya gaya wa jibrilu Ƙur'ani sai gaya mai da haruffan da mutane za su iya fahimta amma Allah ba Allah ne ya ce inna a'taina kal kausara ba inna a'taina kal kausara ba Allah ya faɗi ba Allah ya faɗi da wani yare ne wanda halittu ba za su iya faɗi ba sai shi Jibril ya juya shi kamar yadda ya yayi jawabin shi ne da wani yare wanda dattawan mu da ke sai da kosai da goro ba sa jin wannan yaran sai da aka juya musu da wani yare to don haka sai suka ce haka ƙur'anin nan yake a ƙarƙashin wannan sai suka ce don haka wannan ƙur'ani da ake karanta ba magana Allah ba ne, ma'anar magana Allah ce ko kun fahimta to yanzu salafi da salaf sai suka ce ƙur'ani magana Allah ne khalaf da khalafiya sai suka ce ƙur'ani ba magana Allah ba ne. to wani in ya zo dan yi wayo ya ce a'a mu yan haɗin kai ne mu ba ruwanmu da sabani to kai me zaka ce sai ce a ni ba zan ce komai ba to nan ma abu hanifa za ka zo ka jin da sai ce kafiri ne wannan shi ma aqidatul waqaf ita ma kafirci ce abu hanifa abu hanifa abu hanifa ya ce wannan aqidar waqaf kafirci ce Ka fito ƙarara. yau me kake jin nauyi qur'anin yanzu shakka kake ka ce Allah maɗaukakin sarki ya ce "Iza ja a nasrullahi wal fath ce idza a ba magana Allah ba ce a ma'anar magana Allah ce shi yasa aqidar shi sa waɗannan irin karatutukan su ne musu zafi yasa kullum sun fi so a zauna ana ta karatun wani ma ba alal mukallafi tasiyu wannan a zauna ake yi jama'a in an zo za a shirya da mutane su su taso daga dan dan mutum yana karatun fiƙi ba za a taɓa gane imanin shi ko aqidar shi ba saboda mutum nawa ne yake karatun fiƙihu. arrufa'i mai littafin Ishmawu yana da aqidar wahadatul wujud mai aƙidar mai Ishmawu, da kuke karanta ya kuma asharar malikiya yana da aqidar wahadatul wujud komai Allah ne to dan mutum yayi rubutu a cikin fiƙi, ba za ta taba iya gane yaya aƙidar shi take ba shi ya sa da ike shi mai risala tare da bamalike ne a hance, amma a wajen abin da ya shafi aƙida ba sallafe ne sai da ya fito da aqidar shi karar a farkon littafin dan ka gani in ta yi maka ka dauka an bace maka ba to kai rida ka ban malikiyan mamana dan shi ma imamin mazhabin aqidar shi kenan Allah ya kiyaye Aliyu Ibn Abdullahi ibn al-Madini malamin Bukhari me yace game da wannan a ainihin aqida wa qad su'ila an qawli ahli al-jama'a an tambayi Aliyu ibn al-Madini malamin Bukhari game da ainihin maganar da jama'an musulmi suke faɗi menene me aqidar musulmi me aqidar jama'a akan ce ahlus sunna wal jama'a an ga ce ahlus sunna wal jama'a ai anan ahlus sunna ana nufin sahabbai wal jama'a kuma sauran jama'an musulmi da suka biyo bayan su to mecece aqidar jama'an musulmi ne qala sai ce yu'minuna bir ru'ya musulmi sun yarda da za a ga Allah a ranar alkiyama يراه المؤمنون بغير كيف وتشبيه وضرب من مثال فينسون النعيم إذا رأوه فيا خسران أهل الاعتزال dukkan mumini za su ga Allah a ranar alkiyama in sha Allahu ta'ala ba tare da kaifantawa ba a nan duniya tunda baka riga ka ganshi ba ba za ka ce ga yadda za a gan shi ba amma dai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da ike shi Allah ne mai wahayi ya kaifanta yadda za a ga Allah ya ce za a ga Allah ne mu muna ƙasa Allah yana sama sai a daga kai ana kallon shi ba tare da turereniya ba amma yaya Allah yake annabi bai faɗi ba amma yaya ganin zai kasance ganin zai kasance da turereniya ne sai annabi ya ce yanzu idan wata ya kai daren sha hudu in kuna zaune kuna hira in kuka tashi ganin shi za ku ce wani ka matse wani ka tare muni ai kowa yana zaune sai daga kai ya kalli wata ko sai manzo Allah ya ce kazalika tarawna rabbakum haka za ku ga ubangijin ku ranar alkiyama ka karanta babu fadlis sujudi a cikin sahihul ainihin bukhari mujalladi na farko juz'i na biyu na sahihul bukhari kitabus salati za ga dogon hadisin abu huraira da abu sa'idin khudri Mumene za su ga Allah rana alkiyama Qur'ani ya tabbatar hadisai sun tabbatar gashi nan mai littafin Bad'ul Amali ya faɗi waccan jumla yace yarahul mu'minuna bighairi kaifin mumine za su ga Allah insha Allah ba tare da anan an siffanta yaya Allah yake ba sai an ji an gan shi fayansauna na'ima idza ra'awhu in suka ga Allah duk wata ni'ima da suke ciki kuma sai su manta dan dama yan aljanna ne za su ga Allah kalla innahum an rabbihim yawma idhin la mahjubuna to waɗannan kafirai kenan ba za su ga Allah ba mu'minin suna aljanna za su ga Allah to suna cikin ni'ima in suka ga Allah sai su manta da ni'imar da suke ga yau mutum ne aka bashi kuɗin mota zai tafi Kano domin ya je alhajin birni ya biya mishi kuɗin kujera aikin haji amma a warabbuka ko a biya mai ko ba a biya mai ba kai tsaye sai aka ce ga tikitin tafiya saudiya ga dubu hamsin ka aje guzuri a gidanka zai manta da wancan kudin mota zuwa kano naira ɗari biyu da saba'in ko ba zai manta ba zai manta da su kana cikin aljanna cikin ni'ima sai kuma ka ga allah sai ka manta da ni'ima sai ce fayar saunan na'ima Iza ra'au fa ya na ahlal i'tizal ya kuma utazila da kuka ce ba za a ga allah ba to ko kuka yi asara me yasa ya gabatar da mu'tazila saboda 'yan bid'a daga cikin jahamiyya da haruriya da kadariya da 'yan shi'a sai suka ga da su mara wa ahli sunna baya akan a ce za a ga Allah gwamma su bu mu'tazilawa wannan ita ce siyasar da 'yan bid'a duniya suka ɗauka duk inda suka je suka ga an yi saɓani da mu'tazila da ahli sunna sai su ce to sun fi kusa da ainihin mu'tazila sai su mara musu baya sai su tafi kamar yadda yanzu za ku ga 'yan ɗariƙa da 'yan shi'a duk sai ku ga tarkata sai su Layinsu su guda daya a mu'tazila khawarija su ne na farko amma khawarija su sai zama saboda ta'addancin su galibi sai suka kare saboda su da sun hukunta ka kai kafiri ne shikenan sai su ce a kashe ka to da sun kashe ka sai a ba a karkashe to shikenan dan haka labarin su bai kai ba mu'tazila sai suka dauki irin waɗannan akidojin amma su ba duka ba zagi amma sai kafirtawa sai su janye su ce kun zama kafirai matsar kuma ba za su matsayi ku ba sai su gudu ina fata an gane Allah ya kiyaye to aka tambayi ibn al-madini ya ce muminai musulmi sun yadda za a ga Allah wal kalami sun yadda Allah na magana yan bid'a ba su yadda Allah na magana ba jami'a ba su yadda Allah na magana ba mu'tazila ba su yadda Allah na magana ba ba su yadda da ainihin Allah yana magana ba wa anna Allah ala al-arshi stawa musulmi sun yadda Allah ya daidaito a saman al'arshi fasu ila an kaulihi sai aka ce ah Allah fata malam ka ce mumini sun yadda Allah yana sama ya ga Allah ya ce ma yakunu min najwa salafatun illa huwa rabi'uhu duk wata ganawa ta mutum uku to Allah ne na hudu to ai ya nuna Allah yana tare da su da zatin shi kenan ko sai malamin faqala sai ya ce iqra ma qablaha karanto ayar da ke kafinta an guntulo ta ne ba haka yan bid'a suke ba yanzu sai dan guntulo sai ce to nan gashi nan nan nan ya nan a karanto farko mana ai haka jiya na karanto mana hadisul jariya gaba daya ayoyin da suka magana istiwa'i sai na karanto su gaba daya kar mutum ya zo ya gutsuro maka iya tsakiya sai ka ce karanto farko ka dire har karshe ai aya tana fassara kanta yau kawai ya za ka je ka gutsuro tsakiya kawai ka gutsuro tsakiya sai ka ce to wannan ce hujja a sai ka karanto ma farratna fil kitabi min shay duk malaman tafsirin kun kuka je kuka same su sun ce ma farratna fil kitabi min shay ba abin da muka ketare komai yana cikin qur'ani amma alkitabu anan ba alkitabu alquran ake nufi ba lauhul mahfuz ake nufi karanto ayoyin da suka zo kafin nan ka gani jama'a mun gane wannan da kyau ko sai yake cewa faqala ma qablaha sai ce karanto ayar da ke kafinta mecece ayar alam tara anna allaha ya'lamu ma fi samawati wa ma fil ardi baka ainihin ga cewa Allah ya san abin da ke cikin sammai da ƙasa ba to sannan sai ce ma yakunu min najwa salasatun illa huwa rabi'u babu wata ganawa ta mutum uku sai da Allah ya zama shine na hudun ina ma'anar wannan ya alamu ma fi samawati wa ma fil ardi yana tare da su da ilimin shi kenan jama'a mun gano wannan da kyau ko abu isa at-tirmidhi ne yace qala cewa huwa alal arshi kama safa fi kitabi Allah yana saman al'arshi kama yadda ya siffanta a littafin shi wa ilmuhu wa kudratuhu wa sultanuhu fi kulli makani amma ilimin shi da ikon shi da sarauta shi ta isa ko ina jama'a mun fahimci wannan da kyau abdullahi ibn mubarak sai abdullahi dan ahmadu dan hanbali ya ruwaito da isnadi sahihi daga ibn mubarak annahu qila lahu aka ce da ibn mubarak bima za na arifu rabbana da ya za mu san ubangijinmu kala sai ya ce bi annahu fawqa samawatihi alal arshi za mu san Allah a bisa cewa yana saman samman shi a saman al'arshi ma'ana yana bisan al'arshi a sama da samman shi kuma ma'ana ita al'arshin tana saman sammai sama take da sammai baki daya sannan ba'inun min khalqihi Allah ya nisa daga halittun shi wala naqulu kama taqulu al-jahmiya ba za mu faɗi magana irin maganar Jihamawa ba mutanen jahamu dan safwan annahu hahuna fil ardi mu ce Allah yana nan a ƙasa wa haka za kala al-imam ahmad wa gairu wannan magana haka imam ahmad shi ma ya faɗe ta ibnu ishaqa imamul a'imma muhammad ibnu ishaqa ibnu khuzaima wanda ka fi ji da ibnu khuzaima qala yace man lam yaqul inna allah fawqa samawatihi ala arshihi ba'inun min khalqihi wajaba an ba. duk mutumin da bai faɗi cewa Allah yana sama akan al'arshi a saman sammai bakwai ba cewa kuma Allah ya yi nisa da halittun shi to wajibi ne a nemi ma tuba don ya yi ridda a nemi ya tuba fa in taba in ya tuba sai a karba wa illa duribat unuquhu ba haka ba sai a datsa wuyan shi tun mai izgilanci ta sai ce to ni yanzu na ce Allah yana ko ina datsa wuyana ya ce a ai ni na gama aiki na matsayina na malami mai wa'azi wannan aiki ne na shari'ar musulunci idan shari'ar musulunci ta tabbata sai an gabatar da kai a kotu Kesa in shari'a ta tabbata ta gaskiya waɗannan maganganun da muke faɗi jama'a mu ce wane kafiri wane ɗan wuta wane arne ba wai barin mu za a kabbara a wuce ba kawai kotu za a yayi mu a kai mu ba wani wa'azin raddi da za ku bata wa kanku man janareta da da sifika da da abin nan Wana ya ce wana kafiri ne sai a kai shi kotu in aka je kotu ba hayaniya ake ba Ka yi wa'azi ka ce na kafiri ne ko haka ne in ya san ya faɗa don me zai ce ba shi ya faɗa ba sai ce tabbas na faɗa sai ya ce to me dalili haka ake yi to me dalili a dalili kaza dalili kaza dalili kaza sai ce to waɗannan maganganu girman su ya fi ƙarfin a tsaya a warware su a yanzu za a nemo manyan malamai da manyan alkalai a zauna a ga da kai da kake kafirta mai aƙida kaza da mai aƙidar kazan da yake cewa shi ba kafiri ba ne kotu za ta zartar da hukunci menene abin da yake daidai haka ake yi jama'a shi lokacin da yan ɗariƙa suka ɗiba suka kai wa area commander assistant commissioner of police gashi ya ce shehu mukafiri ne gashi ya na ce ku nasu aka playin kaset wai minti talatin na ce karya ne kaset ɗina awa ɗaya da rabi ne yau dan ne na san na faɗi magana zan ce ba ni na faɗa ba na ce amma duk magana da na faɗa a dawo da kaset ɗin baya duk magana da na faɗa a tsayar ga littafi da muka zo da shi a buɗe a karanta in aka buɗe a karanta an ba haka bane sai a hukunta mu shine wani tsoho a mala awal musa muke a zauna lafiya na ce na zaman lafiya kun danna gaskiya Na ce tun muna yara ake cire matan ka gashin mun kiri a unguwan nan to kawun ka dade kaji ko kaji a gaban ka ya faɗa ce sosai wannan ma a kai kotu mana in ƙarya ne kafafi ne kenan in gaskiya ne kuma a ji hukunci mana wane ne yake tsoron a shiga ruwa mai kwandon gishiri ya ce a shiga balle mai kayan yalo da zai ƙara haske jama'a wanda ya ce na kafiri shi bai ji tsoron aje kotu ba sai kai da aka kafirta kai dan gata aje kotu mana a zauna in ya tabbata ya kafirta wane to za a nemi ya tuba in ba haka ba shi ya kafirta dan ka'ida kalmar kafirci ba ta faduwa ka ce na kafiri ko ta tafi ta zauna ko ta dawo kanka amma ba za ta taba yiwa ta tafi a iska haka nan kawai kabara ta wuce ba ta wuce ba to abin da ya kamata kenan amma wallahi in ba haka ba haka aƙidar take wal jibali jibalu ba abin da zai canza wallahi muna nan yadda muke duk wanda ya dauko aƙidar kafirci mu ba 'yan sanda ba mu ba gwamnati ba ce amma malamai ne na aƙida yadda ka san efcc yau take bi lungu-lungu tana zaƙulo marasa gaskiya haka lungu-lungu na littattafai za mu bi mu bayyano aƙida ta sunna mu bayyana wanda ya saba kuma ba mu za mu hukunta ba gashi daga malamai muke ɗibowa duk maganganan da muka faɗi sai a zauna ba magana ce ta wuni guda ba kuma an zauna ku daina cewa a yi sulhu kuna ɓata a kanku lokaci ne yau nawa ana zama da ni a ce wai a yi sulhu kuma kullum na zo sai in ci gaba sulhun banza ne ba sulhu ake ba hukunci ake ya mutum zai dube ka ya ce kai ɗan zina ne sai a ce a zauna a yi sulhu kun zama macuta ya ce ɗan zina ne ya yi wa uwarka ƙazafi ya yi wa ubanka ƙazafi ya yi maka ƙazafi duk danginka ƙannanka da yayyanka gaba ɗaya ya yi musu ƙazafi kenan dan in abin ya kai ga taɓa mutuncin uwarka da ubanka ya taɓa kowa a gidan yau dan me za a ce a yi sulhu sai a ce a yi hukunci in ya kama a hukunta shi a hukunta in ya tabbata kai ɗan zina ɗin ne a hukunta iyayenka amma sai a ce a'a a rufe a rufe a rufe a rufe ina za a rufe ku bari a bayyana mutane a su ku ne kuke jin tsoron a ce mai za kaza kafir wallahi ni yanzu mutum ya zo zai wa'azi ya ce salafiya kafirai ne wallahi zan bashi janareta da lasifika duk abin da zai faɗa amma abin da muke so ya kawo qur'ani ya kawo hadisi sannan ya ɗibo daga malamai irin wannan yana faɗi ba wai kawai ya zo ya faɗa da hayaniyar bakin shi ba yanzu gashi wanda duk ya ainihin ɗauki aƙida ta istiwa'i ya ce Allah ba a sama yake ba gashi ya ce wajibi ne a nemi ya tuba idan ya tuba shikenan wa illa duribat ulquhu sai a datsa wuyan shi summa ulqiya ala mazbalatin sai a jefar da shi a bola a juji li Allah ya ta'azza bi rihihi ahlul qibla dan kada musulmi su su juwarin shi ma can bola za a je a jefar da shi wala ahlul zimma haka kafiran amana ma kada su juwarin shi yayi ridda zakarahu anhu al-hakim bi isnadin sahihin al-imam al ya faɗi wannan magana da isnadi sahihi Abdulrahman ibn al-Mahdi yace qala yace laysa fi ashabil ahwa'i sharrun min ashabi jaham daga cikin mabiya son zuciya gaba ɗaya babu masharanta fiye da jahamiyya yaduruna ala an yaqulu laysa fi sama'i suna da ƙarfin halin su ce a sama ba komai bayan Allah ya ce alal arshi tawa ya daidaito akan al'arshi amma za su iya karfin hali su ce ba komai akan al'arshi ba mai son zuciyar da ya fi su sharri ya ce ara wallahi Allah yunakahu wallahi ni ina ganin bai dace a ba su aure ba wallahi yuwarasu bai kamata ainihin su ci gado ba saboda sun yi ridda ba za a ba su yaya aure ba ba kuma za a ainihin ba su gado ba maliku ibnu anas to ina imamu na maliki da tun kowa karanta a kawaidi wa maliki wa shafi'i wa abu hanifata to imamu na maliki da kowa yake tabajjuj a najeriya da yammacin afirka yace maliku yake bi imamu ahmad ya ruwaito kala yace أخبرنا سريج بن النعمان قال سمعت عبد الله بن نافع الصائغ قال سمعت مالك بن Allahu يقول الله في السماء مالك Allah الله sama. wa ilmuhu fi kulli makani amma ilimin shi yana ko ina la yakhlu min ilmihi makanun babu wani wuri wanda Allah ilimin shi bai kai wurin ba ko ina Allah yana sane da shi shafi'i fa me yace shafi'i cewa ya khilafatu abi bakr as-siddiq haqqun halifancin abubakar as-siddiq gaskiya ce qadahu Allah fi samai Allah ya zartar da wannan hukunci tun daga sama wajaba alaihi qulubu ibadihi sannan kuma zukatan bayan Allah suka haɗu akan halifancin abubakar yanzu wannan magana ce abubakar ya zo ne tamkar raddi ce ga 'yan shi'a amma a cikinta sai da ya fitar da aƙidar samantakewa Allah halifancin abubakar gaskiya ne tun daga sama Allah ya riga ya hukunta mun fahimta sannan kuma musulmi zukatansu suka haɗu akan haka yanzu abin da yake so ya tabbatar shine halifancin abubakar siddiq amma saboda aƙidar allah na sama ta shiga zuciya shi sai ya ce tun daga sama allah ya riga ya hukunta haka jama'a mun fahimci wannan da kyau ku? yanzu shi'a na daga waɗanda ba su yarda cewa allah a sama yake ba amma kuma kana hirar dan shi'a zai ce ai fatima tun daga sama aka ɗauro aurenta to daga sama mala'iku ne suka zama limaman ko kuwa suwaye don kowa ya zo yana neman auren fatima manzo Allah sai ce ku bata Allah zai mata miji ran nan sai mala'ika jibril ya zo daga saman bakwai ya ce Allah ya baiwa sayyidina ali to a wannan zaure aka daura auren a fadar Allah to a ina daga sama kowanne zai ce daga sama aka dauro auren ta to daga sama wurin wa shi yasa aqidar bidi'a akwai tufka da warora a cikinta sannan ku ji kalma Abubakar da ya ce Allah ya riga ya hukunta masu hankali daga cikin yan shi'a sai suka ce to ba za su jayayya da hukuncin Allah ba kamar yadda na sha gaya muku Musa al-Musawi cikin littafin Shi'atu wa Tashih yace mu kam shi'a ne a cikin shi'an kuma musawa ma'ana salsalin su ɗaya da su Khomeini yace amma ba sa jayayya tunda Allah ya riga ya zartar to shi shikenan ba wata jayayya an karba to shi ne na taɓa faɗa muku a nan in ɗan shi'a ya zo zai magana da kai duk maganar da zai yi akan abu biyu ne yake kai da komowa maganar khilafa da kuma maganar sahabbai tun kana son ka hana ɗan a tattauna da kai ce mishi mu cire maganar khalifanci mu cire maganar ainihin sahabbai mu ci gaba da duk maganar da zamu shikenan ba topic kuma babu mawdu'ul munaqasha kamar dan izala ne shekaru 25 da suka wuce in ka ce muqabala banda guru da laya banda durkuso banda dariqa banda shan rubutu banda salatul fati sadaka muqabala ta kare kuma sai dai an nade ta ko ne ya haddade saboda haka shi'a kawai abin da suke magana khilafa abubakar ya kwace mulki da haɗin kan umar da usman to in ka ce to a aje maganar waɗannan in ya matsa kuma ce mishi to shi kenan yanzu dan uwa ni ma ban yadda da khalifancin abubakar ba ya za mu yi yanzu abin nake gani mu je madina mu kwakulo shi mu cire mai rawanin mu sawa aliyu mu koma da duniya yanzu shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da ta wuce don mu gyara ni ma ban yadda ba kai kabbara ka yi ihu sai an gyara yau za a zauna an ba haka ba kasuwar sabon garba za ta ci imana mahaifinka ne kawai gari kaga talaka ne sai mahaifiyarka ta baka labari cewa kaga dai haka Allah ya nufa wani har ya kawo kwalla sai na ki gashi nan kaga yanzu ya zama mai arzikin gari sai ka ce to billahi lazi ban yadda ba to yanzu shi shikenan koma da ita budurwa kai kuma ka kutsa ka koma cikin ta dan a sake haifo ka ka dawo abinda Allah ya riga ya hukunta abinda muke so mu ce a wannan munasabar ita ce idan Allah ya riga ya hukunta abu sai a karba in ka ce baka karba ba sai a ce to gyara shine bahaushe ya ce wanda duk ya ce wata bai iya tsayawa ba ya hawa gyara wanda duk ya ce maka bai yadda abubakar khalifa ba umar khalifa usman khalifa sai ka ce to ni ma ban yadda ba dan uwa yanzu mu kafa wata kungiya da za mu ta mobilizing mutane sai an yi gyara to wace hanya ce za a yi gyara shine sai an cire wa abubakar rawani sai an cire wa umar da usman an naɗa wa aliyu don shi ya dace to yanzu mu fara aiki mu kafa kungiya a fara taimako a haɗa kuɗi zai yiwu sai ce ba zai yiwu sai a ce to kaga ashe wannan wata matsala ce da za ta ɓata mini lokaci ta ɓata maka lokaci sai mu wuce ta mu ɗauki yanzu ne ake ciki mu tunkari amerika yanzu a ba za a tunkari amerika ba sai a ce a tunkari waɗancan da suka wuce yanzu kama a samu wani tsohon ɗan nehu ne ya ce shi san bai yadda sardauna firimiyan jihar arewa ba ne sai ka ce baba ni ma ban yadda ba na haka ya za mu gyara mu je diyar yadda za a yi sai an cire sardana daga firimiyan arewa an dawo an naɗawa aminu kano ya za a yi wannan gyaran ba zai yiwu ba to in ce ba zai yiwu ba sai ka ce ashe wannan wata hanya ce ka biyo don ka zagi sardauna kawai to ashe wannan wata hanya ce ka kamo don ka zagi abubakar kawai ka zagi osman da da abin amma ba haka ba abu ya riga ya wuce kullum maganar khalifa kullum maganar sahabbai sahabban nan yau babu ko kwaya ɗaya a duniya yanzu abin da muke so mu tasa abin da yake a gaba wanda ya zalunci ya tafi ya haɗu da Allah amma yanzu a zalumin ciki ba za mu iya gyarawa ba adilin ciki ba za mu iya bashi abin da ya cancanta ba domin mai domin tilka ummatun Kan khalat la ma kasabat wa ma kasabtu wala tus'aluna amma kanu ya'malun ba za a tambaye ka me yasa Abubakar ya kaza me yasa Aliyu ya kaza ba a takaicen takaita jama'a sayyidina al-Imam Shafi'i yana tabbatar da Allah na sama a karkashin wannan jimlar da yake kawowa an gane wannan da kyau ko sai hadisin da na kawo muku jiya matan annabi sallallahu alaihi wasallama sukan zauna sukan ainihin yi tattaunawa isu isu aisha wani lokacin ita takan tsogalo maganar saboda in ka tara mata da yawa sai ka yi haƙuri da zolaya za a zolaye ka za a zolaye amaryarka za a zolaye uwar gida za a zolaye wance za a in ka tara mata sai ka yi haƙuri ana zaune sai aisha ta ce manzo Allah ana da tambaya kamar za ta tambaya addini ce nan ko tsabar siyasa ce kawai a to mece ce tambaya ki yanzu ya manzo Allah in kiwo kake yi ka zo da ka kaga ciyawa nan shar shar koriya ba inda aka ci aka rage sabuwa nan kuma duk an ci burburi an rage ina ba kai dabbobin ka sai ce a ah, inda dabbobi na suke kora shar nan zan kai su ci sai ta kyalkyale da dariya eh, wai yanzu tana comparing kanta da contrasting da su su fa zawarawa ne ita kuma budurwa ce to gaga ta yi siyasa ko to ita ma zainab in ta tashi shine sai ta rama shine hadisin da na kawo muku jiya sai ta ce zawwaja kunna a hali kunna dukkanku danginku suka aurar da ku ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa zawwajani Allah min fawqi sab'i samawat ni kuwa daga saman bakwai Allah ya aurar da ni yanzu ina Allah yake kenan a aqidar Zainab sama wa qad sadaqat gaskiya ta faɗi faqad qala Allah ta'ala Allah yake falamma qada zaidun min hawatara zawajnaka da zaid ya gama bukatar shi da ita ma'ana ta sake ta ta yi idda sai muka ɗaura maka aure da ita waye ɗaura mishi aure da ita Allah maɗaukakin sarki da kanta kuma ta ce a sama aka yi ɗaurin auren ta ƙarshen tika tika tik ina yan ƙadiriya sidi abdulkadir mai ce ce yaƙi da shi duk wani ɗan ƙadiriya ya kamata ya zan yana da kitabul hunya kitabul hunya littafi ne da sidi abdulkadir rubuta abdulkadir fa wanda ake wa waka a birnin kano ana jilani babu takaddama tun lotan ai sama ai ƙasa allahu ta'ala mai duka ya shugaba abdulkadiri yana kallo aka yo sama Allah kiyaye to abdulkadir jilani kailano jilani dan ummul hairi haka 'ya'yan almajirai ke bara a kano ga abin da ya faɗi cikin kitabul gunya ya ce la ya juzu wasfuhu bi annahu fi kulli makani bai halatta a ce Allah yana kowane wuri ba bal yuqalu innahu fis sama'i sai dai a ce Allah na sama alal arshi akan al arshi kama kala kamar yadda Allah yake ar-rahmanu alal arshi stawa wa yanbaghi itlaqu sifat al-istiwa yace ya kamata a faɗi kalmar daidaituwa ga Allah min ghairi ta'awilin ka ai ta'awili wa annahu istawa az wa annahu zati kuma cewa zatin Allah da kanshi ne daidaito alal arshi a bisa al arshi waɗannan su ne ƙarshen maganganun da na ɗibo na kawo ainihin dangane da maganganun ainihin wato malamai a ƙarƙashin wannan fakara a jiya na ce akwai wata gaba ta ƙarshe ita ce itiqadu anna Allah bi zatihi fi kulli makanin sababu dalali kafirin minan nas cewa Allah yana kowane wuri da zatin shi wannan ya sababa batan da yawa daga cikin mutane domin kaɗan daga dalilan mun gabatar da su a can baya wannan aƙida ita ta haifar da aƙida hululi tunda an ce Allah yana ko ina da zatin shi to shikenan wannan sakamakon haka mutum ya zo ya ce Allah ya shiga ciki na to ba za a yi mamaki ba sai a yadda wannan ita ce aqida al-Husayn al-Hallaj Abu Mansur tsalle yake yana zikiri yana la ilaha illallah ma fil jaybati illallah ma fi jaybi illallah yana ba abin da ke cikin wurin rigata sai Allah wai shine Allah ko kuma Allah ya hululi a cikin shi aqida wahdatul wujud irin su Ibn Arabi Ibn Arabi ba Ibn al-Arabi ba duk waɗannan aƙidoji ne da ke tabbatar da komai Allah ne sakamakon cewa Allah yana kowane wuri waɗannan maganganu da na kawo su baki ɗaya ina so ka je ka samu littafin kitabu shari'a na malam ajurri ko kuma sharhu itiqadi aqidati ahli sunnati wal jama'a ta al-imam za ka zaka same su insha Allah ta'ala ala al-arshi istawa wa ala mulki istawa shine karatun mu da muke jama'a Allah ya taimaka tsarin abitakin wani alal arshi stawa wa alal mulki tawa. Allah ya daidaitu a saman al'arshi sannan ya tattaro mulki nashi ne walahul asma'ul husna Allah yana da kyawawan sunaye wa sifatul ula Allah yana da siffofi maɗaukaka jama'a mun gane walillahi asma'ul husna fad'uhu biha wa zarul ladina yulhiduna fi asma'ihi Allah yana da kyawawan sunaye in za ku roƙe shi sai ku roƙe shi da waɗannan sunaye fa'idar sanin sunayen Allah shine zai ƙara maka imani a matsayinka na musulmi sannan ya ƙara maka imani idan ka tashi addu'a duk sunan Allah da ka ɗauko kai addu'a da shi daidai ne ba kai kuskure ba sai dai a bisa cancanta ana so ka dubi yadda matsalarka take sai ka dubi sunan da ya dace da matsalarka arziki kake so na daga cikin sunan Allah mai arrazzaku to ka'ida sai ka zauna ka bi sharuɗa ka bi laduba na addu'a ka ci halal ka yi alwala ka fuskanci alƙibla ka ɗaga hannunka ka gabatar da wani aikin alkhairi ka yi salatin annabi sallallahu alaihi wasallama sai ka ɗaga hannu ya Allah kai ne arrazzaku Allah ka azurta ni Allah ka azurta ni Allah ka azurta ni ka sake salati ga annabi shikenan sai ka rufe addu'a ka sai ka tashi kai tafiyarka to babu laifi in kai haka yana daga fa'idar sanin sunayen Allah din ba wai zuwa za ana karanta su kamar yadda 'yan islamiya ke karantawa ba eh su 'yan islamiyya suna karanta su ne dan su haddace su amma kai in ka zo kana da bukata ba zuwa za ka yi kana Allahu Ar-Rahmanu Ar-Rahimu Al-Maliku Al-Quddusu Al-Mursalu Al-Kaza a'a in islamiya su ne suke abin a'a tsayawa za ka ka fahimci sunan Allah sai ka rinka ɗigowa shine fadu'uhu biha sai ka rinka roƙon Allah madaukakin sarki da waɗannan sunaye wasifatul ula Allah yana da siffofi maɗaukaka duk wata siffa da ka gani tattare da wata mace kyakkyawa ba ita ce abar da saurayi ke rudewa ban ya gani to wannan siffar na kasashiya ce kuma ba madaukakiya ba ce domin wannan siffar ko an taba ta ko ba a taba ta ba in ka dora shekaru ashirin akan me wannan siffar shi ke wannan siffar ba za ka sake sha'awar ta ba ba hanci ka gani kamar biro ba ka rude to shekaru ashirin sai ga hancin ya karkace ruwan majina na zuba dama da hagu ba ka sha'awa ka gani shi kenan komai ya rikici nono ka gani ya tsaya tare-tare ka rude sai ka ga nonon nan ya zama fakas kamar leda bagi ruwa ya buge ta amma Allah yana da siffa cikakkiya madaukakiya ba ta na ƙasa har abada lam zalbi zalbi jami'i sifatihi Allah bai taɓa gushewa ba da dukkan siffofin shi duk wata siffa da kaji a yau Allah yana da ita dama can haka yake da ita amma duk wata siffa da kake da ita a yau mai yiwa jiya jiyan nan baka da ita sannan nan gaba mai wa za a rasa ta to amma tun da Allah yake haka yake da siffofin shi bai taba gushewa ba wa asma'ihi ko da ainihin sunayen shi tintini haka sunayen shi suke yanzu duk wanda kaji an ce doktawa ne wa ne wa ne in ka kwashe shekaru arba'in a cikin rayuwar shi babu wannan suna in shekarar shi hamsin ana cewa alhajiwa ne kwashe shekaru arba'in cikin shekaru hamsin shekaru goma da suka wuce shi ba alhajiwa ne bane in injiniya wane ne in dokta wane ne in profesa wane ne ma'ana siffofin daga baya suka zo ko to wata ran kuma za a neme su a rasa domin ana zuwa lahira in Allah ya ce limanil mulkul yau shine chief engineer a consortium nashi to da sai ya ce ana nima ma ina da shi ne ne chief engineer amma ina shiru zai ba ma ya san a gane shi ne mulkin ya kare saboda haka Allah tun da yake da sunayen shi da siffofin shi bai taba gushewa ba ta'ala an takuna sifatuhu makhluqatan Allah ya fi karfin siffofin shi su zama halitta su akai Allah ya fi karfin haka kai kuwa duk wata gaba ta ka duk wani gashi da ke jikinka halitta shi aka yi amma Allah ya fi ƙarfin a ce wata siffa ta Allah halitta ce wa asma'uhu muhdatha Allah ya fi ƙarfin a ce sunayen shi fararru ne duk wani mutum sunan shi fararre ne da an haife shi sannan baban shi zai ta lalube wurin malamai wanda suna ne ya fi dacewa a ce a sa mai hamza a ce a sa mishi abubakar a sa mishi haka za a yi ta kame kame sunan mu'das ne amma Allah ya fi karfin a ce sunan shi kwararre ne kallama Musa bi kalamihi allazi huwa sifatu zatihi Allah ya magana da Musa wadda maganar da Allah ya da Musa siffar zatin Allah ce la khalqun maganar Allah ba halitta bace min khalqihi daga cikin halittun shi maganar Allah siffa Allah ce siffa Allah kuma ba a raba shi da ita yanzu a ƙarƙashin wannan tinka tinka tinka tintintini haka qur'ani yake kenan ba wai zuwan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama ne ya samar da alqur'ani ba dama can akwai qur'ani tunda qur'anin magana Allah ne magana Allah kuma siffa Allah ne siffa Allah kuma ba a raba ta da Allah shi kuma Allah bai da farko to qur'ani ma bai da farko tintini haka yadda Allah yake haka qur'ani ma yake ba daga baya ne Allah ya zauna ya tsara shi ba jama'a mun gane wannan don haka Allah ya fi ƙarfin a ce wata siffa daga siffa shi halitta ta aka yi wani suna daga sunan shi fararre ne Allah ya fi ƙarfin haka jama'a mun gane wannan da kyau ko Allah ya yi magana da annabi Musa da zancen shi wanda yake wannan zance siffa ce ta zatin Allah ba halitta ce daga cikin ainihin halittun Allah ba wannan 'yan bid'a jahamiya mu'tazila ba su yadda Allah na magana ba amma akwai ayoyi guda biyu a cikin alkur'ani ɗaya suna da mamakala a kai ɗaya ku ba su da wata hujja a kai ɗaya da suke da mamakala a jikinta ita ce wa kallama Musa taklima Allah ya yi magana da Musa magana suna ainihin da hujja a cikin wannan aya saboda وكلم الله الله فاعل مرفوع بضمة ظاهرة على آخره موسى مفعول به منصوب بفتحة muƙaddara على الألف لأنه ismu منقوص to da suka ta sai suka ce aa, ai kun yi kuskure yo ba haka ake karatun ayar ba wa kallama Allah Musa taklima sai suka ce Allah maf'ulu bihi mansubun bi fatahatin zahira ala akhirih wa huwa muqaddamun Musa fa'ilun marfu'un bi dhammatin muqaddara ala al-alif li'annahu ismu manqus dan haka shikenan idan baka kware ba a cikin Qur'ani sun ci kenan domin sunan Musa da Mustafa da Isa da Asa da makamantan waɗannan wasali bai bayyana akan su ƙarara darabtu bi asa zaka ce darabtu bi asi ba zai yiwu ba ra'aitu asan ba za ka ce ra'aitu asiyan to tunda wasu na ba sa bayyana akan waɗannan abubuwa sai suka samu damar yin tawili domin musa ko fa'ili ko marfu'i ko ja ko majruri ko me yazo baya canzawa to haka sai suka ce sai a ce wa kallama allaha Musa ta kalima Musa ne ya magana da Allah ba Allah ne ya magana da shi ba to yanzu Allah bai magana kenan kamar yadda misali zaka je ka samu mutum ka ce sannu sai banza da kai yanzu waye magana kenan kai ne kai magana shi bai magana ba to Musa ne ya je ta magana amma Allah bai magana ba sai suka ce wannan ayar ma dalili ne kwakwara akan Allah baya magana tunda Musa ne kawai ya magana to idan ka kware game da tattaunawa da yan bidi'a kar a tsaya fata lokaci akan wannan sai kai kamar ka sallama mashi sai ka ce sallamtu laka tasliman jadaliya na sallama maka saboda tsoron jayayya amma ya za ka yi da waccan aya da ya ce walan ma ja'a musa limi katina, wa hu rabbuhu wannan kuma ya za a da ita walan ma ja'a musa limi katina wa kallamahu rabbu wannan kuma ya li'irabin ta zai kasance ita ma za a dan yi panel bitin wajen yadda ayoyin da wasu lan suke zai yi a ce ma ja'a Musa limiqatina wa kallamahu rabbuhu ya zama Musa anan maf'ulu bihi sai ba wai ya ce ka tabu sai a kawo shi wurin ka psychiatric ita jibgakka aljanun na hau sun hauka nan ba yadda za ka ce ja a musa ka ce musa maf'ulu bihi mansubun duk yan jama'atu college za su tsine maka albarka da haya islamic ba haka ba ne ba kai yana hau ba to saboda haka wannan ayar dalili ce akan Allah ya yi magana da annabi Musa Musa ya yi magana da ainihin Allah maɗaukakin sarki don haka magana siffa ce ta Allah maɗaukakin sarki wai su yan bid'a kullum abin da yake damun su idan suna yayi ɗaya sai su ce to nasaba irin wannan abin ga Allah kuskure ne tunda ni mutum ina magana in aka ce Allah na magana wai an kwatanta mu kenan a'a na sha yin misali hannunka nan hannunka hannu ne a jikin hannunka ka ɗaura agogonka agogonka da ke hannunka yana da hannu da hannunka da hannun agogonka sunansu ɗaya amma irinsu ɗaya ashe dan suna ya yi ɗaya siffa ba ta yin ɗaya ƙur'ani ya kira Allah al'azizu kuma ƙur'ani ya kira azizu misra aziz duk ƙur'ani ne ya kira su da suna ɗaya wannan sarki ne na gargajiya wannan kuma shine sarki mahalicci amma kuma ƙur'ani ya kira su da suna ɗaya sunan ya yi ɗaya amma siffofin ɗaya ne to magana shi kenan ta ƙare Allah ya kiyaye duk wannan yan bid'a ne suka wahalar da mutane kuma sakamakon sharrin da aka jiwa mutane tsoro shine ka ku je ku karanto falsafa da ilmul kalam ku zo ku kawo musulunci musulunci baya bukatar falsafa da ilmul kalam jama'a philosophy yan boko suna ganin dole ne we can do without philosophy no we can do with philosophy ba yadda za a ce dole wai sai da philosophy domin philosophy hanya ce ta kafa hujja ba tare da Allah ya ce ko annabi ya ce so ake duk maganar da ka kawo ka san da barbaru da logistics da kwane-kwanen da za ka bi ka iya kara kanka kaka ce Allah ya ce annabi ya ce philosophers ba su yarda da a ce Allah ya ce annabi ya ce ba so gashi nan ana koyawa yara eh, tun a debate a makaranta a ce da dasta da malami waye fi wannan ya ce malami ya fi wannan ya ce dokta ya fi ba a bukata a ji Allah ya ce ko annabi ya ce anan su ake kai ta kawo dalilai na hankali da tunani har ka ci dan uwanka idan da Allah yana nufin wannan ya zama hujja ba zai saukar da Qur'ani ba amma sai suka ce a aji alqur'ani hatina bizauq a zo mana da zauki ya fi daɗin magana a tattauna kawai a wasa kwakwalwa a yi caji to ina addinin musulunci zai fahimtu da haka wata jalla lil jabali Allah ya bayyana ga dutsen turu sinin fasara dakkan sai dutsen ya rugurguje ya zama gari min jalalihi saboda girman Allah jama'a mun gane wannan da kyau annabi Musa ne ya ce wa Allah arini anzuru ilaika arini anzuru ilaika ya Allah ina son ganinka don haka ka nuna min zatinka kala lan tarani sai Allah ya ce wa annabi Musa fau fau ba za ka iya ganina ba kar ku taɓa cewa har abada in ka fassara lan da har abada ka taimaka wa mu'tazila su zama shari ya ce faufau lan tarani sam ba zai yiwu ka ganni ba walakinin zur ilal jabali amma kalli wannan dutsen da kake a kai in istaqarra makanahu fa in istaqarra makanahu fa sawfa tarani in har dutsen ya tsaya inda yake to fa sawfa tarani zaka gani ba da dadewa ba falamma bayyana lahu falamma jalla lahu falamma jalla lil jabali jalahu dakka da Allah ya bayyana malamai masu fassara suka ce hasken shi ya bayyana wa dutsen daidai da faɗin farce na hasken shi sai dutsen ya rugurguje sai zama gari a nan ne annabi musa ya faɗi matacce bayan da Allah ya tayar da shi ya ce subhanaka tubtu ilaika na tuba ya Allah na farko tukuna a aƙidar annabi Musa ya san zai yiwu a ga Allah ne amma abin da ya faru ya kawo tambayar ba a mahallinta ba shine baya yiwuwa a ga Allah a duniya na'am hadisi ya zo sahihi cikin sahihu muslim da musnadul imami ahmad wanzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce amma innahu la tarawna rabbakum hatta tamutu ba zai yi ku ga ubangijinku ba har sai kun mutu sharadin ganin Allah sai an mutu ba a ganin Allah a nan duniya to yanzu wannan hadisin shi ya fito da matsalar karara ba a ganin Allah a nan duniya har sai an mutu idan aka mutu to mumine ainihin za su ga Allah insha Allah ta'ala to wannan ayar sai wasu suka ɗauke ta akan cewa hujja ce akan ba a ganin Allah don haka Allah ya ladabtar da annabi Musa akan wannan a'a ana ganin Allah me yasa saboda ga wata ayar can da tace ce wujuhun yawma izin nadira wasu fuskoki a wannan rana nadiratu suna cikin ni'ima suna cikin annashuwa me yasa ila rabbiha nadiratu saboda za su ga ubangijinsu to wannan ita ce fassara da ahlus sunna suke akai sai hadisin dazu wanda na kawo cikin sahihul bukhari sahabbai suka ce ya manzon Allah zai yi mu ga Allah ranar alkiyama manzo Allah ya ce yanzu wata idan ya kai daren sha hudu kuna turere ne wajen ganin shi suka ce a yi ce to haka za ku ga Allah wannan hadisi ne sahihi to ahli sunna anan suka tsaya mu'tazila sai suka ce ba zai yiwu ba ba za a ga Allah ba haka kadariya haka nan haruriya haka nan rawafid yan shi'a duk sai suka haɗu suka ce ba za a ga Allah ba to sai aka samu a cikin mu'tazila akwai wani hamshakin malami da ya kware akan larabci da nahawu shine zamakhshari da ya zo irin waɗannan ayoyin sai biye musu tawili wujuhun yawma izin nadira yace lallai ne wasu fuskoki ranar kiyama suna cikin haske ila rabbiha nazira saboda suna sauraron ni'imar ubangijinsu ya ce ila ɗin nan ba harafi ne na jarra ba mufradi ne na ala'i fa bi ayi ala'i rabbikuma tukazziban ala'u jam'i ila mufradi ila rabbiha nazira saboda suna saurare zuwa ga ni'imar ubangijinsu kaga gaba ɗaya ma ba magana ganin Allah ayar take ba haka ta awili da ya zo magana lan lan tarani anan sai tabbatar da lan tana fa'idantar da har abada shine ibnu malik a cikin sharhin alkafiyatu shafiya in ba na manta ba a cikin mujalladi na uku ya ce marra an nafiya bilan mu'abbada kaulu hurdud siwahu fa'abuda ya ce duk mutumin da yake ganin lan ta har abada ce ya ce ka tura magana shi ka tura magana shi kar ma ka kawo ta ya ce siwahu fa'abuda ka karfafi akasinta magana ingantacciya ita ce lan ba ta fa'idantar da har abada in ka zo irabinta lan azhaba sai ka ce lan harfin nasbin wa nafiyin wastiqbalin harafi ne na nasba in ya tasa fi'ili mubari'i yana mai da shi fataha lan ya zahaba ya zahabu kana cewa lan sai zama ya zahaba harfu nasbin wa nafiyin yana korewa ne wata irin korewa ta baya a'a wastikbalin korewar gaba kamar yadda bahaushe ba zazzagi zai ce maka sam ba Kano ya ce pau pau pau baya nufin abada amma yana nufin dai abin ba zai yiwu ba a dai yanzu kan ba zai yiwu ba duk inda lan za ta fa'idantar da har abada sai an zo da kalmar abada walan ya tamannahu abadan bima qaddamat aidihim saboda haka ya a halar sunna har nahau sai kun je kun koyi nahawun ahalus sunna in ba haka ba sai kun zo kuna yi wa yan shi'a da yan ainihin wato mu'tazila da kwan nahau yasa wajibi ne sai an samar da malamai na soro malaman ahalus sunna na tsoro ku tabbatar da wannan karatun zaure wallahi sai an samu malamai na ahalus sunna ƙwararru gogaggu waɗanda za su zauna su karantar da risala iziya Ishimawi, ahalari kawa'idi malamai ne na sunna amma karatun tsoro amma ku ce kun yi kwandemin karatun zaure ba ruwanku da karatun zaure ba ruwanku da karatun kaza wallahi sai an dawo an raya irin waɗannan karatuttukan kuma sai malaman ahalus sunna sun kware to yanzu wannan kalubale ne akan matasa kenan domin manyan malaman da ake maganan ko za su yi haka yanzu wani har ya gama karatun shi zama malami bai kai risala ya kashi ishimawi ya kashi iziya ya gudu daga makarantar ya fada ya shiga kaza ya shiga kaza yanzu kuma harka kwangila te mai yawa na haka yanzu ba ta risala yake ba to yanzu ku matasa ku ne za ku je ku iya waɗannan littattafai kun iya ƙawa'idi ahalari ishimawi iziya risala hurtabi askari muktasar mudawwana mu waɗan imamu maliki ku zauna ku saka su a zaure ku karantar sannan sai ku ce to wannan mun yi wa maliku kara kenan mun yi wa ma'asharar malikiya kara sannan ga fiqhu kuma a salafi sai a zo a karantar da littafin addurarul bahiya ta al'alamatu shaukani ma'ana wannan fiqhu ne fiqhu amma salafi hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ne aka markaɗe su a bisa fahimtar 'yan mazan jiya sai aka rubuta shi a tsarin fiqhu din to sai ku zauna sai ku karantar da waɗannan to shi kenan sai zama nahau sarf balaza, adab sai ku ɗibo littafi irin mulhatul iram al hariri da ka ganshi ƙwararren malami ne a cikin nahau amma nahawun ƙur'ani da hadisi ibnu malik ƙwararren malami ne a cikin nahau da sarf amma nahawun ƙur'ani da hadisi da ya rubuta wannan littafin alkafiyatu shafiya ya mata sharhi mujalladi biyar sai aka ce ta yi yawa a akar kallahu akwai yan jama'atu akwai yan haya islamic ba za su iya ba shine sai aka rairaye ta sai aka mai da ita alfiya wannan alfiya daga yan ka iya ta kake tabajjuji kake rawani to an yi ta ne don yan ƙananan almajirai Allah ya taimaka to jama'a kun ji don haka za a ga Allah jama'a wannan ita ce magana ta gaskiya yau amma ko ana ganin Allah ido da ido a nan duniya shine na ce hadisi ya faɗi ba a gani amma an kaje kana karanta tarihin sidi abdul qadiri a cikin littattafan sirru alamin nubala da cikin littafin majmu'ul fatawal kubra zaka ji akwai sanda shedan ya taba zuwa zai yaudari sidi abdul qadiri sidi abdul qadiri na zaune shedan ya zo ya ce mishi ya sidi abdul qadiri ni ne Allah kawai sai ji ana magana da shi ta sama da shi haka ni ne Allah yace anta Allahul ladhi la ilaha illa anta yana faɗin haka sai ji an yi shiru kai ne Allah da ba abin bauta da gaskiya sai kai sai ce ihsa adu wallahi ya ce wace ka ba nuriya ya kai makiyin Allah sai ji ya dawo yana magana da shi yana cewa Allah ya kubutar da kai saboda tsoron Allahnka na batar da mutane saba'in ta wannan hanyar yanzu kawai sai ga zangwar man kato. sai a ce wannan ya ga Allah sai a zo ana ta taya shi muna ana zuba sadaka ya ga Allah ka gani gashi nan Sheikh Musa wani babban shehi a Nijar yace in ka samu kwangiri kwano katon kwano bangaji ka tasa shi a gaba kwana hamsin ka zauna a ɗaki ba ce sai dai ka rinka shan ruwa kaɗan kai ta zikiri yace za ka ga Allah yau me zai hana ba za ka ga Allah ba yunwa lafiya ce jama'a yunwa ya ba lafiya ba ce ka zauna kwana hamsin jama'a ba za ka ci abinci ba sai ka ɗan ɗibi ruwa kana ta zikiri a gaban kwano ya ce za ka ga Allah a gaban ka yunwa lafiya ce idan yunwa ta shiga ta fita ta dawo sai ta maka wani dodo a gaban ka sai ka ce la ilaha illallah ka ga Allah shi ke yunwa ba lafiya ba ce jama'a Allah ya kiyaye ku karantar da mutane alkur'ani da hadisi ku daina haddasa musu fitina ka karantar da abin da zaka fito karara ka faɗa ka yada a ko ina baka shakka amma ka karantar da abin da sai kana zaben mutanen da zaka ba kaset ka karantar da abin da sai ka zauna kayi editin ka saurari kaset din ka ciccire abubuwa inda gaske kake kana gama kasa da a buga shi duniya da lahira mana tunda kana da yakinin abin da ka faɗi ka faɗi ne akan dalili in ma kuskure ne ya faru a sa'ad da kake faɗi kai dai baka san kuskure ba ne kuma kana da dalilai amma mai hadisi yace al ismu ma haka fi na wa karhita an yattali alaihi nasu mutum ne ya zauna yayi wa'azi amma kasar din yana taka tsantsan wajen rabawa dan ne zaka yi taka tsantsan kowa ma a baza ya ji mana a je gidan rediyon nagarta ko gidan rediyon zumunta ko mugunta duk a sa mana ko ina ne me aibu tun da kai ka san abin da ka faɗi daidai ne amma sai a ce to a ɗan yi editing a ɗan rage nan a ɗan yi nan in an zo nan a kashe ta dan me saboda ka san ka faɗi ƙarya amma an ka faɗi abin da yake gaskiya Al-ƙur'ani da hadisi baka shakkar kowa Allah ya taimake mu mala ce wa annal ƙurana kalam Allah lallai Al-ƙur'ani magana Allah ce laysa bi makhluqin fayabida ƙurani ba halitta bane balle ya ƙare. ma'ana karewa a nan a neme shi a rasa yanzu misali ni da ke maganan nan halitta ne ana nan wata ran sai a ainihin neme ne a rasa ina ina ina kabari shikenan magana ta kare to ƙur'ani maganar Allah ne ba halitta ba bane balle ya kare yanzu akwai wani abin kanshi da ake sawa a ɗaki rataye shi ake ba abin da ke taba shi iska ce take shiga cikin shi kawai tana blowing tana hura shi amma wata ran sai ya kare ba haka bane sabulu da ke goga a jikinka sai ka siyo shi kato kana goga wata ran sai ya kare me yasa halitta ne na a to qur'ani baya karewa karshen duniya da zai faru a nemi qur'ani a rasa ba wai ya bata bane Allah ne zai dauki abin shi nassin hadisi ya faɗi haka cikin musnad al-imam ahmad hadisi sahihi daga sahabi abu sa'id al-khudri annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce za a waye gari an shafe qur'ani gaba daya daga takaddun da yake rubuce da alluna kamar yadda riga mai zane take kodewa waye zai dauke shi Allah ne zai dauke abin shi amma ba wai shi kenan ƙarshen qur'ani ya zo ba jama'a mun gano wannan da kyau ko sai yake cewa wala sifatan li makhluqin kuma alqur'ani ba siffa ce ta wani halitta ba fayan fada balle a neme shi a rasa wal imanu bil qadari khairihi wa sharrihi waɗannan abubuwan na taƙaita mana sharhin su saboda na shayi mana bayani akan matsalar qur'ani magana Allah ne ko da za na yi magana ko tana daga matsalar da aka fitine imamu ahmad ibn hanbali a kanta malamai sun sha wahala shi yasa ibn abi zaidin al ranar duk da muka kafa jami'a sai mun bashi digirin girmamawa saboda wannan maganar da ya faɗa a wannan lokacin da ya faɗe ta hukuncin kisa ne duk wanda ya faɗe ta a lokacin ibn abi zaidin wanda da ya ce qur'ani magana Allah ne yanka shi ake yi amma kaga innahum fityatu amanu bi rabbihim fazidnahum huda matashi ne ya yi imani da Allah sai Allah ya kara mishi shirya akan imanin shi baya shakka kowa sai ya rubuta kawai kuma Allah ya kare shi kuma Allah ya kare littafi amma a wannan lokacin in kai a hir ka ce ƙur'ani magana Allah ne to lokacin yan bidi'a ne ke da gwamnati za a ce to ya yi ridda sai a kama ka a yanka ka amma sai gashi shi ya zauna ya rubuta ta shi yasa ku je ku karantar da yara ku karantar da matasa in suka karantu ba abin da ya shafe su da zagi da sharri da kazafi da menene duk ba za su damu ba yadda kake ganin ni din nan an buga an kada an raya an zaga an yi sharrin an yi kazafin an rubuta an share an goge an buga duka amma albani na nan yadda yake me yasa wallahi yadda nake haka na taso kaga anguwan nan nan na girma maganan nan da nake yin cika baki ce an sani a nan anguwar nan 1977 muka dawo anguwan nan ana festa 77 saman can ne anguwarmu na aka haife ni ma'ana nan yankin anguwanmu ne ba na shakkar in yi wata magana ko misƙala zarratin me yasa wanda duk ya sanni yanzu nan ina magana ne fa tsakanin iyayena da kakannina na ci dan waken wance na ci tubanin wance na sha kokon wance na shiga ba gidan da ban shiga ba anguwan nan jama'a mun gane wannan da kyau eh, waɗannan abu haka na taso ma'ana ba tubabban ɗan bidi'a ba ne ba kuma tubabban ɗan iska ba ne silma wannan ga silma indifenda silma ban taba ko hawa baranda ta ba har yau ban san yadda ake silma ba ban sai da ake silma ba tun da na taso haka nake to yanzu in ka ce raddi zagi kazafi sharri duka kisa zai canza wannan ka bata son ka lokaci da ma zuwa kai ka je ka ci gaba da karantar da naka karatun kai kuma tun da na taso yadda ka ji nake yanzu din haka kowa ya sani shi yasa ran na na ku garanti wanda duk ya je yayi wa'azi rikici ya tashi aka kama shi aka kulle haya ya ce shi almajirin albani ne a yi gudu a kira ni na ji na gani a ka ya yi fassara ta wuce ka'ida an kama shi an yi rikici to shi kenan zan zo za a ganna a kotu za a ganna a police station zan shiga nan in fita nan dan duk wanda ya ganna za ma zai ce haka yake tun da ya taso aikin kenan ba aibi ba ne amma ka je ka yi wa 'yar wana ciki ka saci akuya wane a ban san ka ba ban san ka ba eh. haka wani yaro ya je wa'azi can ban san shi ba sai ai ni malamin shi ne AC ya bugo waya ga wani almajirin ka ya fassara ba daidai ba an yi rikici kaza kaza na ce ina zuwa na zo wannan almajirin ka na ce almajiri na ne kuma ni ma ban san shi ba ya haka amma dai almajiri na ne ba dai wa'azi ya ba ya to shikenan aikin mu ne wannan ba na ƙasa ba ne amma ka saci akuya a ce na je belin ka a wannan kuma bata suna ne ai jama'a mun gane wannan da kyau ko to haka al'amarin yake ma'anar wannan maganar idan matashi ya taso a akan aƙida kaza wallahi sai dai ku gama ɓata lokacin ku kawai yanzu duk waɗannan da ke hayaniya masu ƙungiyoyi masu ɗariƙa masu shi'a ban ma ne suka faɗa ba tukuna ma ban ma ne suka faɗa ba tukuna ma aƙidar mu kawai muke ci gaba da yaɗawa ko ina mu baza akan intanet mu baza kan kaza mu rubuta kaza mu baza kaza mu baza kaza mu baza su kuma kullum matsalar su yan kungiya albani ne matsalar su yan dariƙa albani ne yan shi'a albani ne yan gwamnati albani ne yan kaza albani ne shi kuma bai ma san ma me suke yi ba to in kuka je kuka karantar da matasa haka za su yaɗa musulunci amma wannan tubabban dan bid'a ne wannan tubabban dan iska ne wannan tubabban ka ne wannan tubabban ka ne sai ana tafiya ana ta samun matsala ana ta samun matsala yanzu ni nan ba ni da ba ni da sagi da dan bid'a ko kwade a rayuwata haqqun mutlaqan yadda ka ji ina faɗi yanzu a nan tsakiyar anguwanmu nake duk wani dan bid'a da ke saurare na na kunya shi ba na shakka shi ba ni da wani haƙƙi da shi ba abin da ya gama ni da kai ana shakkar ka me ya haɗa da kai ban yi karatu wurin dan bid'a ba ban da sirki dan bid'a ban da sirki dan iska ba abin da ya hada ni da kai ba abin da ya gama ni da dan haka na zan karantar da aqida ta to lazimin karantar da aqida ta sai ne raddi ga bid'a kuma lazimi ne kamar yadda lazimin la ilaha illallah muhammadur rasulullah akwai annafi wal isbat ko ba kawai zuwa ake cewa Allah ne abin bauta ba sai an ce babu abin bautawa sannan sai a ce sai Allah to haka in dai za mu karantar da aƙidar mu to sai kuma mun yi raddi ga 'yan bid'a shine abin da ibnu abi zaid al ne yake in ba haka ba da yace wa annal qur'ana lahi sai ya wuce qur'ani magana Allah ne amma sai raddi ga mu'tazila yace laysa bi makhluqin fayabida yanzu ya musu raddi ya wuce yace wala sifatan li makhluqin fayanfada to don haka ku je ku karantar da matasa ƙur'ani hadisi fikihu larabci tarihi waɗannan matasan kuma kar ku basu haka ku zamanantar da su ku karantar da su english french mathematics arithmetic kaza kaza a cikin su nan gaba su ne za mu zo mu samu injiniyoyi doktoci architectures lauyoyi accountant chartered sai mu samu gashi malami haɗaɗɗen malami gashi kuma ƙwararren likita shikenan ba mu da matsala amma ku tsaya kuna ɓata lokacin ku dan bid'a ya ce kaza za a bashi ansa aqida shi ya faɗa ko kuma ku zo ku faɗi taku ku ni'malu wasayarallahu amalakum wa rasuluhu shi yasa waɗannan kasusuwa da muke muka ce a je a buga su ko a ina a garin nan da wajen garin nan ana sallah asuba a danna a ce to ga sabon vashin kuma na albani ya dawo wuuu Allah kiyaye to matsala ya tafi ya je karatu matsala karatun da ya je matsala ga yan bid'a in ya dawo kuma karatun da zai zo ya nan matsala to ya za a yi kenan ka saka kanka a damuwa ne da ka je ka karantar da taka aqidar da ka zauna lafiya shikenan kawai Allah ya kiyaye wal imanu bil qadari khairihi wa sharrihi imani da kaddara wajibi ne jama'a duk abin da Allah ya tsara ya kaddara maka mai kyau da mara kyau wajibi ne ka ɗauka kana fita masallacin nan sai wani ya ce zo nan na ji labarin gidanka ya rushe an yi ruwa shekaran je eh to da Allah ka ga dan wasu kuɗi nan je ka gyara kana buɗe sai ka ga dubu hamsin wannan kyakkyawar kaddara ce ta kawo ka masallacin nan ba haka ba ka ce ba farar kaddara kenan kana zuwa da ɗan keken ka kuma cakaf cakaf cakaf cakaf an tashi kuma Allahumma salli ala Muhammadin an tashi wani ya dauke wannan ma kaddara ce sai ka hakura dukkan yadda daga Allah ne wajibi ne kuma yaddar shi yasa yace hulwihi wa murrihi mai zakinta da mai dacinta wa kullu zalika qad qaddarahu Allah rabbana rabbuna duk waɗannan abubuwan ka kaddara ka ɗauki cewa Allah Ubangijinmu haka ya tsara su haka ya kaddara su wa makadirul umuri biyadihi dukkan kaddarorin al'amura duk tsara al'amura a hannun Allah yake wa masdaruha an qaba'ihi kuma mafitar duk wata kaddara daga wurin Allah ne duk wata kaddara hukuncinta ya fito ne daga wurin Allah masdarinta shine ce wa masdaruha mafita duk wata kaddara ta fito ne an qaba'ihi daga hukuncin Allah abinda yake so a nuna maka tun kafin abin ya faru dama Allah ya hukunta to da ya faru kai a wurinka ya zama kaddara shi kuma Allah a wurin shi hukunci ne ya zartan ne kawai an gane wannan da kyau ko alima kulla shay'in qabla kaunihi Allah ya riga ya san komai tun kafin abin ya faru yanzu wannan raddi ne ga kadariya kadariya busassu irin na da busassun kadariya irin na da su suka ce duk al'amarin da ke faruwa kafin ya faru Allah bai sani ba sai da ya faru sannan Allah ya sani karanta sahihu muslim kitabul iman ka karanta a nan zaka ga sababul wurud na hadisi na biyu hadisin sayyidina umar da yake cewa baina ma nahnu julusun inda rasulillahi sallallahu alaihi wasallama iftala alaina rajulun shadidu bayadu siyabi shadidu kaza shadidu kaza wannan hadisin me dalilin zuwan hadisin abdullahi dan umar ya shirya zai tafi aikin hajji sai ya kintsa ya tafi a ƙasar iraki sai aka samu wani malami ya zo da aƙidar cewa innal amra uluf duk wani al'amari da ke faruwa a duniya Allah bai san zai faru ba sai da abin ya faru shi ma ya sani yanzu muna karatu sai a ɗauke wuta mun san za a ɗauke wuta ƙarfe bakwai da minti sha ɗaya sai da aka ɗauke muka sani ko to ƙadariya na da sai su ce to shi ma Allah bai san za a ɗauke ba sai da aka ɗauke to ne sai waɗannan tabi'ai guda biyu ka karanta cikin sahihu muslim ka ga sunayensu da tarihinsu sai suka ce to wannan aƙidar ba mu taɓa jin ta a wurin sahabbai ba mu tafi ko Allah zai haɗa mu da wani sahabi a wurin aikin hajji musamman suka shirya tafiya aikin hajji don su ji wannan aƙidar suka ce domin su sahabbai su ne Allah ya ce wa in amanu bima bi mislima amantum bihi faqad ihtadaw idan mutane suka yi imani da irin imanin da kuka yarda da shi sun shiru wa in tawallaw fa inna ma hum fi shiqaq don haka aƙidar sahabbai ita ce aƙida in an yarda da ita an shiru in ba a yarda da ita ba kai ka jawo kanka tsiya ba ruwan Allah saboda haka sai suka ce bari mu je suna tafiya sai Allah ya haɗa su da Ibn Umar suka ce wani malami ne ya zo ya ce wai Allah ma bai san ƙaddara ba to shine muka ce Allah ya haɗa mu da wani sahabi to sai gashi Allah ya haɗa mu da kai Shi ne sai ya ce babana Umar ya karantar da ni hadisi shine kawo nan hadisi na biyu cikin arba'una hadis a cikin hadisin ba mu ji magana kaddara ba to da ya gama kawo hadisin sai ya ce ku tsaya ku ji wanda duk bai yarda da kaddara ba ba zai taba zama mumini ba sai ka yarda cewa duk abin da ke faruwa tun kafin ya faru tun azal Allah ya san zai faru shine asalin aƙidar musulunci Allah ya kiyaye to jama'a kun ji to aƙidar ƙadariya um, na da kenan ƙadariya na yanzu fa na gaya muku aƙidar siran nan ita ce su kuma aƙidar su sai ta canza salo ita ce wallahu alama ya sha'u qadir Allah yana da iko ne akan abin da yake so abin da yake so shi ya san san da zai faru shi ya san yadda zai faru amma abin da baya so fa bai san sa'ad da zai faru ba bai san yadda zai faru ba don haka sai ya faru ba tare da son shi ba kuma bai sani ba su ne kadariyar yanzu Allah ya kiyaye sai yake cewa la kunu min ibadihi qawlun wala amalun illa wa qad qadahu babu wata ainihin wato magana babu wani aiki da bayan Allah za su yi sai da zan Allah ya riga ya hukunta duk wata magana da zaka faɗi dama Allah ya riga ya hukunta ta duk wani aiki da zaka yi Allah ya riga ya hukunta wa sabaqa ilmuhu bihi kuma ilimin Allah ya riga yi wannan aikin tun kafin ka aikata ya riga ya sani ala ya alamu man khalaqa wa huwa al-latiful khabir haƙiƙa ainihin wato ko ala ya alamu man khalaqa wa huwa latiful khabir wato ku saurara jama'a ya'lamu man khalaqa Allah maɗaukakin sarki yana sane da wanda ya halitta wane ne ya halitta wa huwa al-latif shine mai tausasawa ga bayan shi sannan kuma al mai ba da labari yudillu man yasha'u Allah yana batar da wanda ya so kaji isa ta Allah in ya batar da kai kuma wai son ka yake yi ba kuma son uwar dawa ba so ne na hakika haka ya so da kai kaga daga nan za ka gane Allah yana da siffofin da halittu ba su da irin shi ya za ka kama ɗanka ka karya shi kuma ka ce alhamdulillah haka nake son gan shi abar soyayya ce ma ta sa ne mishi haka za a fahimce ka amma da Allah ya batar da fir'auna haka Allah yake son ya ga fir'auna Allah baya son ya ga fir'auna yana musulunci yana son ya ganshi yana kafirci haka Allah ya so ba wai fir'auna ya yi kafirci ne akan ya fi karfin Allah ba da Allah ya so da fir'auna ya fi kowa natsuwa a duniya amma sai ya zama haka Allah yake so ya ganshi dan haka yudillu man sha'u, Allah yana batar da wanda yake so fa yakhzuluhu sai ya wulakantar da shi ma'anan Allah ya batar da kai tare da haka ya so ya ganka amma ya wulakanta ka to amma sai ce bi adlihi da adalcin shi adalci ne kuma Allah ya yi daidai jama'a mun gane wannan da kyau kamar yadda dan siyasa zai zo ya ce na sauke minista kaza na kori gwamna kaza na nadawa ne sai ya ce ya yi daidai ba haka ake cewa ba to duk abin da Allah ya yi shi ya cancanta a ce ya yi daidai tsabar adalci ne ya sa Allah yake batar da waɗanda yake batarwa yi daidai ba kuskure ba ne. wa yahdi man yasha'u Allah yana shiryar da wanda yake so haka in ka ga Allah ya shiryar da wani shi ma tsabar soyayya ce fayuwaffiquhu kuma sai ya datar da shi ga bin abin da yake so din bi fadlihi da falalar Allah in ka ga Allah ya ka ya shiryar da kai to ka dauka falalar Allah ce kar ka dauka a ah, yani dama kaka na ai malami ne kamar yadda yanzu duk wani mai da'awa haka yake karya kowanne mai da'awa sunan shi ya tsawa duniya sai ce ni dama duk gidanmu malamai ne kakana shi ne kaza ina da nasaba da dan hodiyo gobe sai ce ni jikan annabi ne duk ku saurari duk wasu masu da'awa yanci ciwaci wannan haka suke yi kowanne mai da'awa in ta tafi ta tafi ta tafi ta tafi shikenan sai karshe sai ya jingina kan shiga ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a'a idan Allah ya soka sai ya fitar da kai tsakiyar maguzawa sai ka fi kowa ɗaukaka a duniya kamar yadda yawa annabi ibrahim duk wani annabi da ya zo bayan annabi ibrahim ɗan shi ne ko jikan shi ko tattaɓa kunnan shi amma tsakiyar maguzawa duk garin ba wanda ya musulunta sai mutum biyu rak duk wa'azin annabi ibrahim daga lutu sai matar ibrahim ɗin su kaɗai suka musulunta duk garin suka kafirce duk sauran baƙaƙen arna ne busassu masu bautar gunki a tsakiyarsu ya girma tuwansu da kokonsu ya shayi girma amma ya zo ya ce abin da suke ba daidai ba ne to shi kenan annabi ibrahim sai tashi je yana alfahari ce a ah, ya mu dole dama allah ya shirya da mu da duk gidanmu malamai ne haka za ka ji yanzu masu da'awa suna faɗi menene alaƙar shirya da allah ya maka da cewa babanka malami ne kakanka malami ne babu ‘ya'yan malamai nawa ne yau suka zama tantiran ‘yan iska suna da iyaka ba su da iyaka ma'ana abin da nake cewa a nan shiriya da bata ba su da alaka da nasaba ni dan wane ne ni uban wane ne shi yasa Allah ya shiryar da ni karya ne malam ya ce bi fadlihi falala Allah ce daraja ce Allah ya soka da ita me za ka sai ka gode na kan kaga Allah ya shiryar da kai batattu ba izgilanci za ka yi musu ba wa'azi za ka yi musu bayani za ka yi musu amma kar ka yi musu ɗagawa sai ka ce yo ai mu dama dole ne fa ya ce fa kullum mu yassarun bi taisirihi kowane ɗaya daga cikin waɗannan abin sauƙaƙewa ne da sauƙaƙewar Allah matacce sai ka ga abu ne mai sauƙi ya bi hanyar da zai tabbatar da alƙawarin Allah idan Allah ya ƙaddara wani ɗan wuta ne bauta gunki ya fi mai komai sauƙi idan Allah ya kaddara wani dan aljanna ne bautar gunki tana da wahala gare shi sallah kuma tana da sauki gare shi saboda haka kowanne an sauƙaƙe mishi da sauƙaƙewar Allah ila ma sabaka min ilmihi zuwa ga abin da ya gudana ya gabata na ilimin Allah ma'ana kowa zai samu sauƙin aikata abin da Allah ya kaddara mishi dan alkawarin Allah ya cika akan shi jama'a musulmi wannan ita ce gabar da ba a tsaya sai gobe ba a ci gaba kar a manta dai aqidar ibnu abi zaidin al-qayrawani a cikin littafin shi risala Allah ya taimaka Allah ya kai mu gobe lafiya subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika alhamdulillah